السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لون حديثي ثمانين نتيسة asema المؤلف وفقه الله تعالى kwenye unwani ya hii hadithi asema la tasmahi li nafsiki usiruhusu usikubali nafsi yako أن تكوني ألعوبة أن تكوني ألعوبة وni kama kidude cha kuchezewa <clears throat> yani usijifanye nafsi yako ni mahali pa kuchezewa uchezewe uchezewe na nani litaisin musta'ar litais musta'ar التيس ni dhakar adhan almaz naam dhakar almaz ni beberu la mbuzi waitwa teis mbuzi wa kiume almustaar aliyoazimishwa ametolewa kizizini <clears throat> ameazimwa na mwenye kizizi mwingine aje aparage alafu arudishwe sasa usiruhusu jambo hilo kutokea manake chombo kinaotumika kufanya haya mwanamke sasa usijifananishe na mbuzi bihaifa akiletewa dume huparaga kenda zake kiletewa dume mwingine paraga kenda zake wa hakadha mwanamke asijifanye na tabia hiyo asijifanye na tabia hiyo hiyo ndio anwani hii hadith na hizi ni ahkam mutaalliqa bin nikah <clears throat> ambao kwamba huitwa muhallil Kiswahili huitwa muhalili ni kama fahali lilikodishwa kuja kutoa mbegu lirudishwe wahakadha عن علي رضي الله عنه من بكي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم سيما لعن الله المحلل لعن الله almuhallila Allah subhanahu wa ta'ala amemlani muhalili muhalili walmuhallalu lahu na yule aliyohalalishiwa yule mwanamke wote wawili huyu alikwenda kuoa kuhalalisha na yule alohalalishiwa kwa niaba yake hao wote malunin malunin رواه أبو داود والترمذي حديث بكي أبو داود والترمذي وهي حديث يلعني كتندو هيش كتندو چنكاحة يا محليلي وهذا لا يجوز وحرام عليه akienda kuoa kwa nia hiyo kuja kumhalalishia yule mume wa mwanzo hicho ni kitendo cha wanyama kama mambuzi والعياذ بالله قوله البسيمة لعن الله المحلل المحلل لنان المحلل هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا يتزوج المطلقة ثلاثا ni yule mwanamume alimuoa yule mwanamke aliowatoa talaka ala sharti mutalliqiha kwa masharti ya yule alomwacha bwana mimi pale nishamaliza tatu lakini wewe nenda kaoe bi sharti oa tu eh oa tu fanya akda alafu talik nenda zako ambia ambiwa hivyo sasa ye yule wa pili anakwenda kuoa lakini kwa masharti ya yule wa kwanza ashampa masharti usifanye dukhul eh, funga akdi tu alafu talik shika chako hiki alipe na mapesa kwa kwenda kwa huyo kama fahali la mbuzi lilokodishwa liende kizizini litoe mbegu lirudi wa hakana mithali dhali ndio maana mtume akamwita taisum musta'ar beberu lilowazimwa <clears throat> sasa yani huyo mwanamume kwanza ni kama amemwazima tu huyo aje afanye kufanya alafu atoke ingie wala haula wala quwwa kama hayawani yani kama hayawani sallallahu alafia المحلل ni huyo sasa nani alladhi yatazawwaju almutallaqata thalathan ni yule anayeoa mwanamke aliyomaliza talaka tatu ala sharti mutalliqiha kwa masharti aliyopewa na yule alotoliki au pia ni upi muhallil au tazawajaha liuhillaha lah bas yule mume wa kwanza hakumwambia nenda kaoe umwache yeye mwenyewe tu amefikiria kwenye moyo wake akatazama akaona ah hata mimi nenda nikao mwanamke nimuhalalishie tu yule bwana hiyo ndio nia yake hata kama ni hivyo umkwenda kumuoa mwanamke yule mume wa kwanza hakukwambia lolote mathalan lakini we moyoni umekusudia kumuoa kumhalalishia hiyo tayari ni haram wala yajuz wewe pia utaitwa muhalili wewe pia utaitwa muhallil kwa hivyo ni sasa yule mwanamume wa kwanza akupe masharti akwambie kanifanyie au hakukwambia wewe mwenyewe kwenye moyo wako umependelea ukaoe alafu mhalalishie yote mbili ni haramu la juz na nikaha ni batil la sah na nikaha ni batil la sah <clears throat> kwa nini kwa sababu al-aslu mtu akioa huoa kwa nia ya raghba na kudumu na ndoa hiyo ndio nia kimuole mwanamke muoe umemtaka na utakukaa naye hiyo ndio inavyotakana sio na muoa kumhalalishia mtu ayin kama mashia sasa takuwa kama mashia waliaadha billah majuzu hadha wewe muoe kama umempenda yule mwanamke ukae naye akuzalie mtoto mmoja mbili mukosane umuache ndo sasa mume wa kwanza atakuja kurudi umuache mwenyewe kwa kukorofishana na yeye pengine hukumtaka tena eh hadha si masala uambiwe wata eh wata wujida hadha wal iyad billah inda as-sufaha min nas ahlu safa wal fisq ndio ufanye mambo haya bali wasala al-hadd limeskia huyo muhalili mpaka hulipwa hambiwa aenda kafanya upewa na pesa shika chako hiki ukisha kufanya akde kutoka msikitini toa talaka ndio zako eh mdanganya nani wa mdanganya nani wewe utakufanya hila nani mola wako hauwezi Allah subhanahu wa ta'ala anaona mpaka kwenye moyo wako wewe wapanga nini la juzu lilmu'min kufanya tabia mbaya hizi walmuhallalu lahu yule aliyohalalishiwa nani huwa zawjul awwal ni ule mume wa kwanza almutalliq aliyeacha yule aitwa muhallalu la anayehalalishiwa yule mwanamke sasa huitwa muhallal sasa yule alohalalisha na yule alohalalishiwa wakiwa wameagana wakapanga wote mal'un huyu mal'un na mal'un manake wameshirikiana kuichimba sharia kuifanyia hila sharia si si mtume ameharamisha basi ngoje si tutaagana alafu yaenda alafu o alafu acha alafu mimi nitakuja mdanganya nani udanganya nafsi yako yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum danganya nafsi yenu Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumdanganya mola wako subhanahu wa ta'ala na ndio maana hiki kitendo kilivyokuwa kichafu kama cha hayawani Allah kalani wenye kufanya manake watakuwa hawa hawana tofauti na mahayawani ingia huyu kizizini atolewe leto mwingine ingia atolewe wal billah ما يجوز هذا وما يصلح kwa hivyo hii ni nikaha ya haramu nikaha ya muhallil ni nikaha ya haramu kwa sababu ni kitendo kimelaaniwa na hata ikasomwa msikitini pakali kwa watu mashahidi wali kukatolewa na halua kuna shida na kahawa kuna shida lakini ni batil hiyo nikaha ni batil na hicho kitendo huitwa sifah zina akienda pale akienda kamgusa yule mwanamke zana biha huwa amezini naye huwa amezini naye في الحقيقه si ndoa والعياذ بالله لانه باطل النكاح باطل وما يجوز na ndo maana ni mal'un mwenye kufanya hicho kitendo في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على تحريم نكاح التحليل مطلقا الحديث دليل على تحريم نكاح التحليل ni sawa sawa yatawafau waagane kufanya kile kitendo au ni sawa sawa hawakuagana yule mmoja amependelea kumhalalishia madamu ameoa kwa nia ya kumhalalishia mwingine hakuoa kwa nia ya kudumu kwenye ndoa hii ni haram majus majus kwa hivyo hiyo ndo maana itlaq yake ikiwa ni yeye mwenyewe amefikiria kumhalalishia au ikiwa ni ule mume wa kwanza amemuomba aende mhalalishie zote hali mbili ni haram la yajuz wa mal'unun man fa'ala dhalik na amelaaniwa amelaaniwa mwenye kufanya kitendo hicho iko namna moja yafaa ya, ya tahlil nayo ni hivi ni mtu mwenyewe asema ah fulani ashamwata ile mwanamke mimi namtaka yule mwanamke aende amuoe kwa raghba kwa mapenzi yamtaka aende amuoe akae naye atangamane naye amzalie pengine mtoto mmoja mbili tatu amuache kama kawaida vile wanaume huacha wanawake si kwa kuambiwa wala kwa kumdhania mwingine aje amemwacha mwenyewe wamekosana hawaendani tena خلاص baada yule mwanamume kumaliza hamuna yeye akamwacha wewe mume wa kwanza sasa ndo waweza kurudi Allah subhanahu wa ta'ala amekataza hilo jambo paka hivyo fa in talaqaha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره paka mume mwingine aoe aache ndio wewe uweze kurudi kwa khiari yake kwa raghba yake pengine amzalie na watoto mafi mshike baada ya kutoka huyu wa pili sasa wewe ukifikiria kurudi tena mumkin uweze kurudi baada ama kupangana kwa hila nenda kaniolee kanihalalishie alafu uache mimi ndio niingie hichi kitendo cha hayawani cha wanyama days idhale kwenye riwaya nyingine mtume sallallahu alimuita tais musta'ar la takunu mithla tais almusta'ar msifanyeni kama anavyofanya mafahali ya mbuzi kisha akaelezea nini yankihu rajul au yuhallilu rajul au almuhallal akafasiria nini almuhallil walmuhallal la ndio maana tais musta'ar muhallil kwa hivyo hadithi yaonesha ni haramu nikaha ya tahlil mayajuzu illa tahlil ambayo kwamba imekuja yenyewe bila kupanga na bila mtu kuoa kwa nia ya kumhurumia mwingine ameoa kwa amtaka yeye hapo ndo itafaa thanian thanian na mtu aweza kusema ah sasa wewe amemooa mtaka yeye hatomwata wewe mimi nitakurudi shore yako wewe ulikuwa wewe mbona ulitoka sasa shika zamu shika zamu le akikaa naye miaka kumi ni ishirini shore yako akitoka ndo utarudi wewe wazi tena utaangalia mwenyewe kama amekuwa mzee utajua na mwenyewe shore yako maana yake alikuwa kwa kwenye isma yako wewe mwenyewe ukamwacha kwa nini usiache talaka moja basi au na, na hamasa mbili tatu kadha umalize thumma baada dhalik uanze kuhangaika sasa nda huko utafuta muhalili utafuta nini masala hadha al-umur الرجل يكون صابر وحازم في أمره ويترك المجال asifuate asitabikishe ahkam kwa i'tida mpaka ajifungie naye mwenye nafsi yake kurudi tena majuz hadha ma yasluh naam ثانيا katika fawaid hadith وفيه دليل على بطلان نكاح التحليل حديث يونيشا هي نكاح باطل لا صح hata ikasomwa akdi ikafanywa kila kitu ni batil haisihi fala yahsulu al-ibahatu lizawji al-awwal yule mwanamke hatokuwa halali kwa ule mume wa kwanza akifanywa mahalili hatokuwa halali si huyo atakumhalalishia basi hawi halali na akienda na yeye kumuoa amekwenda kuzini naye amekwenda kuzini naye bila shaki wala yahillu lilmuhallali lahu wala wala yahillu lilmuhallil na yule mwenye kumuoa kwa nia hiyo pia si halali kwake kumgusa ule mwanamke imsakuha kumgusa mwanamke yani kumjamia la hal bali yajibu firaquha akimuoa tu ule mwanamke kwa nia ya kumhalalishia ule wa kwanza yeye atakamwacha simguse kwa sababu hakumuoa kwa nia ya sawa alioa kwa nia mwingine arudi idhan hiyo nikaha yake pia ni batil wewe huu nikaha ya pili itakuwa ni batil ya um halili na ile nikaha nyingine ule wa kwanza kitaka kurudi pia itakuwa ni batil hapo huwa sharia hila hukunyima lile utakalo hukunyima lile utakalo kwa hivyo wale walikwenda kuagana kuhalalisha yule mwanamke huyu mume wa pili anayekwenda kuhalalisha akioa nikaha yake mbatil na huyu mume wa kwanza ule akiachwa akirudi tena nikaha yake pia mbatil wote wawili ni haramu kwa mwanamke kwa hivyo hata wewe kama ni muhalilu limuoa atakumhalalisha hufai kumgusa pia kwa sababu ulimuoa kwa nia ya ule wa kwanza si kwa nia yako wamtakia ule wa kwanza sasa wewe umemuoa idhan hiyo nikaha yako haihalalishi jimaa ya ule mwanamke kwa sababu hukumtaka kama mke wewe umuoa ili ule mwingine aidhalika huyu muhalili pia kwake yeye ni haramu na yule anayehalalishia ule wa kwanza pia kurudi ni haramu la juz wote na mwanamke akilala na wao amefanya zina maslah hadi yusamma sifah wa fahisha wa hiya zina lianahu haram ile ni irdhi ya haram hafai kumgusa na mwanamke kwa sababu nikaha walioitumia nikaha ya batil nikaha walioitumia ni nikaha ya batil na dalili ya kuonesha kwamba hiyo ni haramu na ni zina ما رواه ابن أبي شيبة أمراوي ابن أبي شيبة في مصنفه من قول عمر عن عمر رضي الله عنه سكليزة هامانين مزيتو يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسيما لا أوتى بمحلل ولا محلل له سيلتوي سيلتوي متو muhalili na yule aliohalalishiwa wote انكالتوى ميمي هابا yani wakati wote nikiletewa hawa watu wawili muhalili na yule aliyohalilishiwa illa rajamtuhuma isipokuwa nitawapiga mawe mpaka wafe shiani yaani, maana yake nini wazinifu wazinifu yule mwanamke atapigwa mawe mpaka afe na hawa muhalili wa kwanza apigwe mawe mpaka afe na yule wa pili wote kwa sababu wamegusa farji ya haram wamegusa farji ya haram kwa hivyo ulama akatukulia hujja kwa hii maneno ya Omar نهي أثر عمر وانبا نكاح التحليل باطل وهي فاحشة سنكاح نيصوم مسكتين نقول هلو نفق لك لكن نزينا ليس نكاح بل عمر سمنا نكي نتوى بيجا ما ينبقى وافي نرجم بيجا رجم ينبقى وافي وسبابه نباطل ننزينا والعياذ بالله ونواته تقول يا متازو تقول يا متازو يا مسألة وكاين wakashirikiana wakahongana kahongwa mtu aende aoe alafu atalliq kwa nini wewe waoa alafu baada ya akdi watalliq kwani uliolea ni kwa nini uliolea basi hata hujafanya dukhuli wa talik lesh na maana ni mtu nani mbovu na hakuna dharura yote kumbe amuhalalishia yule aliyewa kwanza wala yadh billah وحصل هذا في بعض الأماكن بكثرة يحصل بكثرة بل حدثني واحد kwamba kuna mmoja ni muhallil alilipwa tumbe za mapesa kwenda aoe alafu akaambiwa we nenda tu katoe mkono yule mwanamke msalimia alafu utoke utalliq hakuna ruhusa ya kumgusa na yule mwanamume aliyomlipa mapesa huyo bwana hadithia anambia aliyoenda akaoa yule bwana akalipa mapesa yake baada akdi nikaha akaenda nyumbani akatoa mkono akiingia kutoka tena yeye ndo akawa mume خلاص sasa huyo mwanamume wa pili ambaye ni mhalili kwake ni haramu yule mwanamke kahuzini naye na ule wa kwanza lau atarudi pia atakuwa ni haramu sallallahu alaihi wasallam akaendelea kukaa naye mpaka vita kweli kweli za wenyewe aulia wa mwanamke vita vikubwa sijui baada ya wiki ndo akatoa talaka bwana kaenda sallallahu salamata wal amgwa kama fahali ya kondoo na mbuzi eh mabeberu ya kizizi wal billah tukula huku tukula huku na ndo maana hizi tabia za kinyama tukakatazwa tusifanye huu ni uhayawani majuzu insani kufanya mambo ثالثا katika fawaid za hadith وفيه أن نكاح التحليل المحرم من كبائر الذنوب ni madhambi makubwa hii nikaha ya mhalili من كبائر الذنوب نمذان بمكوبة ليش لورود اللعن سبو الله كلعني لعن الله المحلل إذا هي لعنة دليل يكونيش أني كبيرة من كبائر الذنوب نذان بكوبة فتيك مذان بمكوبة وفيه أيضا تحريم الحيل المفضية إلى المحرم sharia imeharamisha kila hila ya kuhalalisha haramu mtu akatumia hila yote ya kiyahudi kuhalalisha haramu tabakia ni haramu haiwi halali mayahudi walipoharamishiwa mtume asema laana Allahu alyahud lamma hurima alaihim shuhumaha walipoharamishiwa kuuza na kula shahm mafuta ya hayawani ya nyama mafuta ya nyama nyama ilonona walikuwa nyama ilionona watune watune watoe mafuta yote alafu wale nyama bila mafuta haina tamu takuwa ni adhabu alikuwa amepewa wao mtume sana anasema laanahumullah fa akhadhuha waliyachukua ile mafuta wa adhabuha wakayayusha kwenye moto thumma ba'uha alafu wakayazanya fa akalu thamana wakala thamani yake wakiuliza mbona mmekula mafuta ah hatukula mafuta tunakula thamani yake ajimdanganya nani sasa wao wanashamviringa Allah والعياذ بالله wamedanganya nafsi zao hii ni hila ya kiyahudi mumeharamishiwa mafuta ya nyama wameyatukua ile mafuta wakayayayusha kwenye moto mafuta ya kondoo mathala na ya mbuzi ya ng'ombe kaika motoni ya winundu ngamia mathala wakayayusha ikawa maji wakiulizwa sema ah hii si shahm hii ni wadak wajua kiarabu lugha tajiri mafuta ikiwa yameganda huitwa shahm yakiwekwa motoni yakiyeyuka huitwa wadaki haitu tena shaham wadaki sio ile maji maji wakasema a sisi hatujauza shaham tumeuza wadaki na Allah sema haramna alayhim shuhumahuma eh Allah sema ameharamisha shaham na hisi shaham hii wadaki sasa yani imeweza kumdanganya Mola wake fikra yake eh subhanallah kisha wakasema a japokuwa ni wadak tena hatukula tumeuza tukala pesa yake akalu thamana fala'anahum Allah kwa hizi hila kwa hivyo na wewe useme a ah, ah, mimi bwana sikuoa mimi nilimwata yule akaenda akaoa akatoka nikaingia mimi a ah, huyo umepangana na huyu akuhalalishie umeagana nenda kaoe alafu usiguse utoke alafu mpe mapesa kuhalali wamdanganya nani wajidanganya nafsi yako Allah subhanahu wa ta'ala anawaona anawasikia mnaoyafanya istaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl Allah yuko na nyinyi anawasikia anawaona unaoyafanya kwa hivyo wajidanganya nafsi yako hii ni madhambi makubwa na wewe mwanamke usitum, usitumike kama chombo huyu wa kwanza akusibu alafu akuache ndo arudi ule wa pili akuoe akusibu akuache ndo arudi ule wa kwanza unakuwa kama mbuzi wa kuletwa mafahali hili na fahali hili fahali lile fahali majuz hadha mwanamke yamdhabit ashike bwana mmoja ashike mwanamume mmoja wa khalas antaha sio aje wako wewe wa pili akwambia ah, hamisha kuhalalisha akusibu akuate arudi ule ya kwanza akusibu unko sasa, sasa mahali pa kukodishwa mafahali huja akiingia akitoka majuzu hadha na ndio maana mtume akakataza akasema hii ni masala kama beberu wa mbuzi kuletewa mbuzi gelimu rabian eh, naam ndio hiyo rabian tahrimul hiyal kuharamisha hila ambazo kwamba zinapelekea kuhalalisha jambo la haramu apite hivi apite hivi apite hivi apite hivi sema ah hili bwana ni sawa mmeulizia mmeba sawa na ni riba ende kule ende kule ah hii hii ni ni, ni chaji service charge ya kufanya hivi hii si riba hii ni, ni hivi ni vile kisha mara subhanallah wa haqiqatul amr nini ni riba huwa yaalam anna hadhi riba amekopa kadi kwa simu eh kwa simu amemwambia bwana mimi sina kadi waambia ukikopa ya hamsini eh utalipa 55 au utapata 45 shilingi 5 ni service ya kutumiwa <laughs> subhanallah eh? sema riba service ya kutumiwa service sema ni riba kwa upe wataka ingia nunua kwa simu utaki usiingie elezi kadhalik lakini ni muamala wa riba ya wazi wala kuna siri lakini watu hufanya mimi bwana niko sina nime nimeokoa jahazi tena angalia walivyokuwa na makraha watu huita kuokoa jahazi yani jahazi limehuzama au umeze kuokoka jahazi ndo limetubukia motoni yeye kwambia kuliokoa halikuokoka limetoa hasho na limezama motoni jahazi kwa riba wala iyadha billah hata shilingi moja riba wala ukana dirham wahid wallahi inda Allah azim riba si lazima iwe ya malaki shilingi moja hii dirham riba ashaddu ala Allah min 70 zania kama fi hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu يعني حديث عبد الله بن مسعود درهم واحد من الربا أشد على الله من سبعين زنيا يعني يا شلنجي موجة درهم موجة ربا موجة تيربا وزيتو واكني كما متو كزيني مرا سبيني زنا سبعين لو ينزى توشانا نوزيتو ودرهم موجة ربا كما في حديث عبد الله بن مسعود لو ذنبي كما هي متو انجيسي وما شلنجي بانا سمنتو صلى الله السلامة والعافية هو نمتو ضعيف الإيمان ضعيف الإيمان لذلك كنه مسألة محلل سأل رجل عبد الله بن عمر سكموجة أكمنبيا أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها سؤال لوليز عبد الله بن عمر كنمت ألمواتم كواكي طلقتات كماليزم mmoja katika maekhwa akaenda akamuoa yule mwanamke min ghairi muamara hawakuagana hata hakuagana na yeye mwenyewe atakwenda kumuoa lakini nia yake nini liyuhillaha li akhi yule mume wa kwanza hakumtuma wala hakumwambia lakini yeye mwenyewe atalifikiria kwenye moyo wake acha nikamuoe mhalalishie hii swala kaulizwa nani ibn Umar hal yahillu lilawwal huyo mwanamke sasa atakuwa ni halali kwa ule mume wa kwanza maana hakumwambia nenda yeye mwenyewe ankwenda قال سكليزا جواب يا علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر كسيما لا hawezi kuwa halali kwa yule mume wa kwanza illa binikahi raghba isipokuwa huyu mume wa pili kuja kumhalalisha amuoe kwa raghba amempenda amtaka si atakumwacha amuoa amtaka yeye si kumhalalishia ndugu yake amtaka yeye akimuoa kwa nia hiyo baadaye akamwata hapo ndo atakuwa halali kisha bin Umar mwisho akasema kunna nauduha sifahan ala ahdi rasulillah sallallahu hiyo ndoa ya pili ya kuolewa mwanamke kwa nia ya kuhalalishwa wa kwanza ibn Umar asema wakati wa mtume tukiita zina sifah zina tukiita zina mwanamume akisema ah, acha nikamuoe huyu ni mhalalishie ule wa kwanza tulikuwa twaiita zina bin Umar asema sarih wakati wa mtume tukiita sifah yani fahisha wala si hiyo wala ule mwanamke hawe halali wala kwa ule wa kwanza huyo akimwata pia hawezi kuwa tena halali kwisha kwa sababu hii nikaha ya kwanza yenyewe ya kuhalalisha yenyewe mbatil hii nikaha ya kwenda kuhalalisha yenyewe ni batil itakuwaje ule mume wa kwanza arudi pia mimbabi au la hawezi kurudi kwa hivyo hizi ni ahkam muhimma jiddan yambaghi muraatu ayapasa tuzichunge kisha hadithi inayofuata mbele ambayo ya 90 ametaja sharti muhimu ya nikaha ya muhallil ambayo itazingatiwa mubah wakati gani ule mwanamke atakuwa halali kwa mume wa kwanza kuna sharti muhimu mpaka ipatikane ndiyo huyu mwanamke atakuwa halali kwa yule mume wa kwanza sharti yenyewe iko hapa sasa kwenye hadithi ya Aisha an Aisha radhiyallahu anha <clears throat> أن رجلا طلق امرأته ثلاثا كنا منموم المطليق مكواك تات كما لذا طلق نهو منموم الكواني رفاعة رفاعة بن رافع رضي الله عنه المطليق مكواك صحابة رفاعة ابن رافع رضي الله عنه المطليق مكواك فتزوجت ولم ولمنمك كولي ونمنجيني baada ya kumuoa tule mwanamume hata hajafanya dhuhul fatallaka kamwacha yule mwanamke akafanya hamu atakurudi kwa bwana yake rifaa bwana yake wa kwanza rifaa kwa sababu shaolewa tena shaka lakini akaenda kuuliza unaona watu wa, watu wa zamani walikuwa na, wana hamu na ilmu masahaba walikuwa mwanzo kabla ya kufanya huuliza eh ndiye kaiangatia beberu kaolewa kisa ah baadaye basi sikujua kumbe nikaha batil ndio swala zetu zote utakuta watu huoana wakamalizana kuoana au pengine wakazaa kisha akiuliza ile swali ile nikaha mbadala ukimwambia mbadala sasa je tu mzee na kuzaa shoro zenu muzae mumshoe mtajua na wenyewe na mkizaa almuhim hii nikaha ni batil sasa ikiwa nyinyi mmeoana mmezaa ndio hii nikaha itakuwa halali itabakia ni batil ni batil muoane muzaane mujuku shoro yenu lakini ni batil la yajuzu fallah Allah mtu lazima afanye adabu na ahkamu Allah awe na adabu na heshima na amri za Allah kabla ya kufanya nenda kaulize sasa huyu mwanamke maskini anahamwa kurudi kwa rifaa bwanake wa kwanza akaenda mbio kwa mtume kuuliza akamwambia kwamba atahillu lilawwal naweza kuwa halali nikarudi kwa rifaa ndio mtume sallallahu kwenye riwaya nyingine alimjibu aturidina antaudi ila rifaa wewe kumbe wataka kurudi kwa mume wako wa kwanza rifaa la hakuna ruhusa kurudi la hatta yadhuka usailataha mpaka huyu mume wako wa pili aonde asali yako yani jimaa aonje jimaa na wewe kama dhaqa alawwal kama ule rifaa mwanzo alo alifanya jimaa na alivokuonja akafanya jimaa kama ule wa kwanza alivokujame lazima na huyo wa pili akuoe akujame akae na wewe kisha ndo akitaka kuacha kuacha masala kuoa kutalik kisha kutoka ingie mwingine hadha la la juz ikabidi yasubiri rawahu al-bukhari wa muslim hadithi imepokea bukhari na muslim <coughs> قوله kwa hivyo hii hadithi imeonyesha shart ya mwanamke hawezi kuwa halali kwa ule mume wake wa kwanza mpaka huyo mume wa pili amsibu amsibu sawa sawa kama mume wa kwanza ni mara kumi ni mara ishirini ni mara 40 shari almuhim ni siku mbili tatu ni wiki ni wiki mbili lazima amsibu aonje usaila yake kama ule wa kwanza alivoonja usaila yake kama hadithi ilivyosema طيب الف... قوله البسيمة عسيلتك عسيلتها العسيلة نتومي صلى الله عليه وسلم kwenye riwaya ya Aisha nyingine ameifasiri nini maana usaila akasema kama fi hadithi Aisha ala innal usaila aljimaa akaifasiri mwenyewe mtume al-usaila yani jimaa kwa hivyo mpaka huyo mume wa pili akujame vizuri kama yule mume wa kwanza alivyokujame kama mume wake kama mke na mume hakuna kuharakishwa wala kwamba ah, basi basi sasa wacha wacha toka wache la mpaka amalize haja yake aone hana haja naye tena yule mwanamke ndio amuache ndio arudi ule wa kwanza masala ya kuoa kisha amtalliq kabla dukhul hadha la hawezi kuwa halali kwa mume wa kwanza na hii ni sharti muhimu sana utakuta watu wanafanya hii tahlil yule mwanamume anaozeshwa kisha semamisha acha ati fikra yake wanashamhalalishia yule wa kwanza kurudi ni zina hiyo hii hii alioa mwanamume pili ni zina wafahisha na ule mume wa kwanza akirudi ni zina na ni fahisha na ndio maana Umar alisema ankiletewa hawa nitawatia mawe wote mtawapiga mawe mpaka wafe rajim kwa sababu wamezini baada ya kuoa طيب في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا mwanamke aliyowachwa tatu idha tazawajat athani akiolewa na ya pili fala tahillu lilawwal hawezi kuwa halali kwa mume wake wa kwanza illa ba'da aljimaa illa ba'da aljimaa mpaka amsibu kama alivomsibu ule wa kwanza kama mtume alivosema kama dhaqa alawwal kama ule wa kwanza alivokujana na huwa pia atakujana wa haka hiyo ndio sharti kuwa halali kwa yule mke mwingine kama kwenye hiyo hadithi hii hadithi ya Rifaa na mke wake akamkataza Rifaa kumrudia mpaka huyo mume wa pili amsibu hakuna kumwacha kama alivyomsibu Rifaa kisha ndo amwache tena amwache si kwa sababu ya kumwache ikiwa mwenyewe hakumtaka tena kwa hiyo aweza kuishi naye miaka kumi ni mitano wewe omba Mungu tu ushike zamu yeye mpaka atakapokutoka hadha huo ثانيا فائدة بيلي حديث أنها la tahillu lizawji alawwal huyu mwanamke hawezi kuwa halali kwa mke kwa mume wake wa kwanza hatta yankiha hasani raghbatan fiha mpaka huyu mume wa pili amuoe kwamba amempenda amtaka si am, anuie kumhalalishia yule wa kwanza au ule wa kwanza amtume nenda kaoe imma amtume au hakumtuma lakini mwenye amejipeleka kuoa kwa nia ya kumhalalishia yote mawili hayafai kwa hivyo inalofaa lipi ni amuoe raghbatan fiha amempenda amtaka na baada ya kumuoa kwa kumpenda tena amswibu ni mara mbili tatu nne tano almuhim si chini ya mara moja anga aqalul ahwal amsibu mara moja hiyo ndio uchache wake alafu itokee sababu sababu ya kisheria waachane alafu sasa ndio waweza kurudi kwa hivyo la tahillu lizawji alawwal hatta yankiha hasani raghbatan fiha hiyo ndio sharti ya kwanza amempenda amtaki huyu mke mume wa pili sharti ya pili wayujamiha tena am, amjami kama alivyomjamia yule mume wa kwanza afanye jimaa na yeye waqad talidu ma na huenda akapata mimba akamzalia mtoto mafi mushkila mafi mushkila alee mimba azaya endelee kukaa na bwanake mpaka atakapokutoka huyu wa pili ndio fursa sasa itarudi tena kwa yule mume wa mwanzo hadha hu lidhalik wujida min haythu at-tab' kwamba mwanamume huwa ana wivu walau dhallak مع العجيب العجيب في هذا الأمر بعض الرجال ni hivyo atakuwa na mwanamke pengine akiwa naye huenda hata siwe na hivyo naye aweza kutoka na mwanamke hata hana hijabu hana haja distiri hana shida lakini akimtaliki tu akimtaliki tu hanza wivu wivu wake umekuja baada ya talaka na pengine afanya kusikia kwamba kuna mtu ametaja ataka kwenda ndo zit zikubwa eh sallallahu alafia sasa hizi ni ghaira za kirongo ulipokuwa naye mbona ukimtoa wazi wala huna ghaira naye jali wal billah sasa akisikia ule mume mwanamke atakwenda kuolewa na mwingine yaqtadh minha na yeye hana fursa ya kurudi mbio hutuma mhalil eh la juz hadha al-amr la la la shaka ni yawate mambo yaende yalivyokuwa hali yake bila kufundiwa bila kutumwa amuoe akae naye azaane naye thumma amuache kwa sababu yake kuachwa thumma baada dhalik ndo aweza kurudi kwa mume wa kwanza ثالثا katika fawaid وفيه أنه إذا تزوجها huyu mume wa pili ule mume wa pili ambaye ni mhalili akimuoa huyo mwanamke thumma talaqaha biduni jima kisha akamuata bila kumgusa bila kumswibu la tahillu lizawji alawwal hatakuwa halali yule mwanamke kwa mume ule wa kwanza mpaka amswibu kama mtume alivyomwambia huyu mwanamke hatta yadhuqa usailataha kama dhaqa alawwal وفي رواية المبيع حتى تذوق ذيم منامك أونج جماعيك نيي أونج جماعيك كما أولي وقوانزا المفانيا في رواية نجينا المبيع حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك أكم كتاز رفاع كرودي mpaka huyu bwana amalize haja zake nawe hana raghaba na tena hiyo ndio nikaha ya tahlili ile ya halali muhallil wa halali ndio huyo hakufundiwa nenda wala hakunuia kumhalalishia yule wa kwanza yeye amenuia mpenda yule mwanamke atakumuoa kama mkewe kisha ikatokea sintofahamu wakawa maisha hayaendi wakaachana sasa ndo aweza kurudi mume wa kwanza ama ikiwa ameoa kwa ajili ya yule wa kwanza hata kama hakuambiwa au huyu wa kwanza amemtuma kaniolea alafu taliki hiyo ni fahisha hata si ndoa haifai kuitwa tandoa hadi fahisha aslan min asifah alladhi qala umar yarjumhum atawatia rajm akiwapata watu wamefanya tabia za hayawani kama hizi na hizi ni tabia za hayawani ndio mtume akaita tais kama beberu la mbuzi kwa hivyo mwanamke usijifanye usikubali kuwamakinisha wanaume wa kuchezea hivi majuz hadha akutakaye akuowe kwa nia ya kukaa na wewe kuishi na wewe sio kupita njia ati kuoa kwa, muda niko hapa kisa la la, la majuz hadha atakao mwambie al aslu fi nikah ad-dawam ni uoe kwa kudumu pindi unapooa nia yako ni kudumu naye mwanamke sio mimi namuoa najua baada ya wiki mimi nitamtoka هذه اصلا لا هذا النكاح باطل اصلا لا صح hii nikah yenyewe tayari pia mbatil طيب umeficha nia yako moyoni sisi hatujui lakini Allah ajua hajui Allah subhanahu wa ta'ala ajua na atakuhasib kwa kuhalalisha haramu maana ukimuoa kwa nia hiyo wewe walihalalisha la haramu na ambalo si la halali walihalalisha kupitia kwa njia ya haramu kwa hivyo haitokuwa halali ile kwa hiyo ndoa yako yule mwanamke hatakuwa halali kwa hiyo ndoa yako ya batil uende ukamsibu farji ya haram bihujja tati oh mimi nilimuoa nikaha hii ya haram majuz hadha التحايل على الشريعه haifai mtu kutaka kuichimba sharia na kuonesha ati yeye ni mwerevu sana aweza kuhepa rabian ya mwisho katika fawaid za hii hadith وفيه استعمال الكناية عن الشيء الذي يستحيا من ذكره استعمال الكناية ni sunna kutumia mafumbo ni sunna kutumia mafumbo na hiyo kinaya ani shay'i alladhi yustahya min dhikri katika mambo ambayo kwamba huonewa haya kutajwa tume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa desturi yake mambo ya jimaa mambo ya baina mume na mke alikuwa hayasemi waziwazi hayasemi waziwazi alikiyatumilia kinaya kwenye lafzi nyingine alimwambia hatta yadkhula bika alawwal alimwambia mpaka akuingie yule mume wa kwanza yule wa pili hatta yadkhula bik yani yakujame na kwenye lafzi ya mumeweni hatta tadhuka usailataha amfanisha kama ni kuramba sale hivi lakini amaanisha jimaa amaanisha jimaa maana dhuku ni kuonja kitu kwa mlimi na usaila ni tasghiri ya asal chukua asali kwa mlimi urambe ndo maana yake lakini hakusudi hivyo anakusudia jimaa hii inaitwa kinaya na ni uslubi mzuri yaonesha mtu ana adabu ana heshima ana dasturi ama watu kukaa kuropokwa mambo haya pasina kuchunga tabaka za watu wanaozungumza nao anaweza kuzungumza mazungumzo haya na watu wazima humzaa akahoropokwa akiteka kama muhuni ketizie mahali hunu ni uhuni huu sikusomesha hadha yusamma safa wal billah leo umekaa darasani watu wazima wa kuzaa watu wengine wadogo zake kiumri hata ukitizie yashrah umuru aljimaa baina arrajul walmar'a thumma yadhhakun fi almasjid yadhhakun kull hii si elimu bwana huu ni uhuni ما يصلح هذا فليس من السنة في شيء السنة أن تذكر هذه الأمور إكهتجيك بأدب ni mambo dharura la budda haiwezekani kusema ati atahepo asisomeshwe lazima atasomeshwe lianao ilmu ni katika ilmu iliyokuja kwenye Qur'ani na sunna ya mtume tutalisomesha lakini kwa adabu kwa heshima na kuchunga unazungumza na nani mimi huwezi kuniambia mathalan uslubu ya kumsomesha mtu mzima ati nitamsomesha mtoto mdogo haingiliki kilini ma yuqal hadha kwa hivyo la yanbaghi almudarris an yuraia ahwala samiin wala atulab hawezi kutumia angalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikma yake kwenye kufundisha tataajabu wallahi anaona sasa anazungumza na mwanamke ye mwanamume hakuweza kumwambia umuru kama anavyozungumza na mwanamume akazungumza naye kama anavyozungumza na mwanamke kwa haya na uslubu ya haya na akiyataja mambo haya mbele ya masahaba siku zote anayataja bil kinaya wala hakusarih isipokuwa mahala pamoja peke yake ndo ilibidi aseme wazi nao wakati gani wakati wa haddu zinaa hapo ndio kadhi atauliza wazi wazi hakuna kinaya kwa sababu hapa ni mtu sasa kuuawa au kula mboko ni hadi atakutekelezwa kwa hiyo hapo haitaki shubha yataka uulize wazi wazi alipokuja Ma'iz radhiyallahu anhu akamwambia mimi nimezini nitahirishe akamrudisha akamrudisha mara nne akamwambia haba sawa akamwambia taala akamwambia masahaba hebu muangalie na mikono khamri ama ni mzima akili yake maana haiwezekani mtu aje msikitini asema mbele zatu mimi ninazini tu akashtuka mpaka kashukwa kile yake akaambia masahaba hebu mnukeni ashariba khamra pengine za kwa ni khamri ile ha akamnuka akamwambia mzimao hajafanya haja kunywa khamra akamwita akamwambia njoo akamwambia ume, umefanya hichi kitendo akamwambia nini naam mtume bado amhurumia maskini Amtukuli udhuru amwambia la'allaka qabbalt la'allaka masast huenda wewe umebusubusu tu huenda umempapasa tu mwanamke huja Muawiz amwambia ha sikufanya haya nimefanya kama mume anavyofanya na mkewe kwa upe ndo mtume akamuuliza sasa aaniktaha umeingiza dhakari kadhibu ndani akamwambia naam akamwambia basi akamwambia masaba akampigia ni mawe sasa manake amemuondosha hasikii amemuondosha mpaka mtukulia udhuru amwambia la'allaka qabbalt la'allaka masast la'allaka eh? pengine amwambia la fa'altu ma yaf'alu ar-rajul ma'a vile mume anavyofanya na mkewe ndivyo anavyofanya ndio akamuuliza swala a nikitaha yani adkhalta dhakara fi alfarj amba naam amba خلاص madamu shakiri sasa nenda nikampigia ni mawe wazi hapo ndipo mahali ulama sema peke yake mtume alizungumza hicho kilma wazi wala hakuhifadhiwa kwingine alis kadhalik lidhalika alipokuja yule sahaba akamuuliza kuhusu iksal iksal nini iksal ni mwanamume aingize dhakar kwenye farji ya mwanamke alafu sitoi mani atoke ende zake bila kutoa mani itwa iksal sasa mwanzo mwanzo wa Uislamu sheria ilikuwa imekhafifisha mwenye kufanya hivyo hafai haogi janaba mpaka amwage mani ameingia akatoka tu basi ha, ha, hakuna ghusl kisha baadaye Uislamu ikaja ikafuta hiyo hukumu manake mwanzo ilikuwa alma'u min alma ile hadithi inma alma'u min alma kwa hivyo mtu alikuwa kimjame mkewe akitoka bila kumwagamani huyu haogi janaba hii ndio ilikuwa mwanzo thumma baada dhalik hukumu ikaondoka Mtume صلى الله عليه وسلم nini idha jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil hata kama hujamwagamani takaoge sasa alikuja sahaba Mtume amekaa na Aisha Mtume صلى الله عليه وسلم amekaa na Aisha kama mume na mke amekaa pumzika akaingia sahaba akauliza hiyo swali ya rasulullah araita rajul yuksal an imraati mimi nimefanya hicho kitendo vipi naweza kuoga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa adabu yake na heshima yake na haya yake hakumwambia yule yale ile yasema yule alimwambia nini ana af'alu hadha ana af'alu dhalika ma hadhihi akamshiria Aisha mimi kitendo hicho huwa nafanya mimi na huyu yani mke wangu thumma naghtasil jamia kisha sote tunaenda kuoga hakuripiti tena kutaja masala ya nini iksal kwa sababu mafi haja yule ashayasema kwa hivyo kwa ile adabu yake na haya yake hana kuzungumza maneno mengi anazungumza kilma wakati wa haja na akikihitajia anakani kama hapa hakuhitajia kukitaja kukitaja amesema fa ana af'alu dhalika ma'a hadhihi thumma naghtasil mimi twafanya mimi na mke wangu hayo mambo la kisha tunakuoga حكو يتجنيني واضح وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن هذا لكن هسي أرنجين هكو وكموليزا سؤال هيلو مندون وكتك وكتك كتك كيسا كاكو تشامبولي اللي سؤالا كوانزا ومنوليزا مكوسا هي ما نشهيذي هيذي واتهتك ثم لجيب طامة الكبرى والعياذ بالله لا شك أن هذا نوع من الجنون هوني واته ونوازيم وشهوة نكو زنقمزا مبوهاي نسأل الله العافية والسلامة وليس في الأدب في شيء هي سكتك آداب زو إسلام نكتفي بهذا القدر كسبابه حديث نفوتة لمسألة خلع هاي تكوجي كوانغاليا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر